plida felicio sen sociai retoi. Dexepiara iunulo mal connectis sin el siai sociai retoi. Li menciis sep argumentoin, kial li estas sen ili pli felicia. Corei Simon prescribas, kial li bonege decidis adiaui de sociai retoi. Antau nelonge mi en plen plena tramo staris supersidanta knabino, kiu jus sian profilan foton en Facebooko. Dum la tuta vojo de Karlovo namjesti gis Angel, placo de Karel gis Angelo. nervoze kontrolis eble ĉiun duon minuton, kiom da novaj reagoj i havas. Dankeme mi rememoris mian propran adoleskon, kiam šance, neniu povis prijuđi, ču mia vizađo estas sufiĉe reprezentebla. Nun plen crescantoi vivas alie. Ili jam kun kompufono, kaj ili ofte preferas la ciferecan mondon antaŭ la reala. Tamen anca uce ili oni trovos esceptoin. Estas ribeluloi, kiui ne perdas tempon por aldoni memfotiloin, cae comenti informoin en Instagram, cae ili ne hontas pro sia strangezzo. Unu el ili estas Corei Simon, kiu pasigis ciun liberan momenton en interreto gis sia dexepa iaro tion li decidis shangi. Mi estas tiu, cion aliai ignoras, char li ne plu faras tion, cion oni consideras signifa. Ču vi rememoras infanoin en infane giardeno, cun ciui neniu volis ludi, precise tiel oni rigardas infanoin, ciui ne usas sociain retoin. Mi fieras pritio, mi ne plu estas tiu infano. Mi estas ignorata, char mi ne plu faras tion, kion oni consideras kiel signifa. Bon chance. Cetere mi estis por ili ege bona, li diras iom malmodeste. Paralele li bedauras, kiom da horoi de sia juna vivo li jam malšparis en sockoma. Mi ricevis compufonon kiam mi estis dektri jara. Nun mi estas deksep jara kai duono. Tranquile mi povas diri ke en sociae retoi tiu tempe mi pasigis tri horoin tage. Do deksep como quin minus dektri estas quar como quin oble tricent sesdek quin estas mil sescent quardec du, oble tri, tio estas kvar mil naucent dudec sep horoi, li calculas. La viro contraue decidis ne priplori malsparitan tempon, kaj li decidis agi. Li sen compate nuligis siain sociain retoin, cae poste li cunvercis sep causoin, cial aliai iunai homoi devus fari same. Unue, reveno al infanaggio. Se vi ancora urememoras la entusiasmon cae la malzorgemon pri la opinio de aliai, in vi sentis ciel infano, corei, dank al sia decido, cion travivas de nove. La vivo nun estas pura tolo, caime estas Pablo Picasso, quiu comenzas formi cef vercon. Menes cias kiel precise prescribi tiun senton, sed tio estas, quio multe mancis al mi. Ciam mi usis socia in in regule, ciam mi sorgis pritio, cion pensos primi aliei homoi ciu mi devas diri mian opinion, au prefere clopodos vicigi. Mi shatas ecconi la respondon en tiu ci demando. Mi gioias che la respondon je tiu demando miam scias. La vivo nun estas pura tolo, cae mi estas Pablo Picasso, ciu comenzas formi cef vercon. 2. Suffice da tempo ciu ancau vi eterne hastas? Corei iam malcovris la causanton. Mia compufono eterne genis min, cai voris tempon. Ofte mi malfrue venis labori, cai mine havis tempon ec por fortigeio. Nun mi estas necredeble productiva, cai ciam cion mi mastrumas, cai giuas gin. Trie. Neniui depresioi el comparado. Iam de longe oni pruvis, che sociai retoi povas gridi al depresio, au almenau al masuprezzo. Homo ciam celas comparisin cun perfecta bildo, cion aliai presentas tie. Corei gardas sian opinion, mi memoras kiel mi gradis en Facebooko, kaj mi pensis, mi desiras, ke mi havu la samon, au livon fartas, kaj aliai preridindai sopirgemoi. Nun mi ne jaluzas. En la mondo estas neniu, kiu mi volus esti, ol mi mem. Kvare, pli granda chanzo kai motivado. Kiam Korei ankoraŭ uzis sociajn retoin, li estis pigra kaj depresija. Egre kiam li adiaŭis la ciferezan mondon, li venas ciutage en fortigejon, cae li successis fortreini quinonon de sia peso. Li bonfartas ancau mense. La activezzo cae creado igas min felicia, Egde tiu tempo, ciam mi zorgas pritio, certe mi sentas min multe pli Quine, vidinda filtro de amicoi, posciam corei nuligis sociain retoin, li perdis ogdec procentoin de siai amicoi. Lau ili, li ne plu estas in, sed li neglectas gin estis bone sen igi de tiui homoi. Mi volas amicigi nur cun tiui, kiui estas pli progresemai ol mi. Ilin mi povos imiti, cae admiri. Cae al tiu ci categorio, neniu el miei lastai amicoi apartenis. Sese, gioio el bagatelajoi. Mi ne scias kio causis mian novan perspektivon, au ciu mi hastis, cae mi capablas rigardi alie. Mi si povas estimi homoin, kiui faras ion por mi. Mia patrino estas la plei bona en la mondo. Neniam antaue mi successis apresi sin tiel, cia si meritis. Ciu cias kiu felicio estas becigi en la lito. havi trinkeblan akvon kaj tegmenton super la capo necredeble prescribas corei pluan positivajon de sia decido. Sepe, en contacto cun realezzo. Corei plue consigis pritio, che pro la ciferezza mondo li estis trancita el cio reala. Mi pasigis tie multe da libera tempo, Ec en realei sociai dialogoi mine estis plene ce estanta. Mi ciam interesigis pri retmigrado en Facebooko. Li assertas. Li timis, che ciam li nuligas siain sociain retoin, li estigas margenulo, ciu neniam iras exteren. Paradoxe estas, che giuste tiu mi estis. Ciam mi pensis pritio, li diras. Corei nuligis siain sociae neretoin en la iaro 2017, cae li scribis la articolon post trimonatoi. Ciuli successis vivi seneretoi gis nun, scias nur Corei, cae probable ancor audio. En tiu tempo li ciu case assertis, che tio estis la plei bona decido en sia vivo.